บุ๊กทูสิบหกฤดูและอากาศตโตเทนี่คือฤดู季節がありますฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน春夏 ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวอากิฮุยุฤดูร้อนอากาศร้อนจุยเดสพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน夏には太陽が照りますในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น

หนาวซ寒いですฝนกำลังตกอเ雨が降ってตますมัสมีลมแรงคาเ風ก強いです。อเดสอบอุ่นอัตตค暖かเดสแดดจัดฮิกเทตってมัสท้องฟ้าโปร่ง ยกฮาเよเตอิมัสวันนี้อากาศเป็นอย่างไร今日の天気はどうですかวันนี้อากาศหนาว今日は寒いですวันนี้อากาศอบอุ่น今日は暖かいです